ऐं उन्हनि लाइ बि जेकी वॾनि गुनाहनि ऐं बेहयायुनि खां पासो कनि था ऐं जॾहिं कावड़ बि आहिनि तॾहिं उहे बख़्शींदा आहिनि